Pán s vami. Slova svätého Evangelia podľa Lukáše. Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámaní chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim, pokoj vám. Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim, ste rozrušení a proč vám v mysli vyvstávajú pochybnosti. Podívejte se na mé ruce a na mé nohy. Vždy som to já sám. Dotkněte se mě a přesvědčte se. Duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mne. A po těch slovách jim ukázal ruce a nohy. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili. Proto se jich zeptal. Máte tady nieco k jídlu? Podali mu kús pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedol. Dále im řekl, to je smysel mých slov, které jsem k vám mluvil, když jsem ešte byl s vami že si musí naplniť všechno, co je o mne psáno v Mojžišovie zákone, v prorocích i v žalmech. Tehdy im otevřel mysl, aby porozuměli písmu. Řekl im, tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu budú hlásano pokáni, bude hlásano pokáni, aby všem národům počínající počínajíc od Jeruzaléma, byli odpúštení hříchy. Vy ste toho svědky. Hle, já vás pošlu toho, koho slíbil můj otec. Vy tedy zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni moci z výsosti. Slyšeli jsme slovo Boží. milovaní bratia a sestry, kolikrát sem měl Pán Ježíš zjeviť apoštolom, aby opravdu uvěřili v to, že On stal z mŕtvych. Do Svatého písma sa dozvídáme, že to nebylo jenom jednou, nebo dvakrát, nebo třikrát. Bylo to niekoľka Kvôli čomu tu pán Ježiš delá co? Vidíme, že apoštolové, i když slyšeli, že emalskí učitníci sa vrátili a řekli im, že oni poznali, že pán Ježiš stal z mŕtvych, videli ho, on šel s ním cestou, tak zjevil sa Petrovi, ten taký im dosvedčoval. Jenomže my lidi často sa chováme tak, jak sa choval svatý Tomáš, pokud neuvidím, neuvěřím. Proto Pan Ježíš se znova zjavuje jim všem už. Jem říká, nebojte se, pokoj vám. Jenomže zjistujeme z Evangelia, že oni stojí a koukají. Nemohu tomu uvěřit. A Pan Ježíš jim znova začíná mluvit veme si kúsek ryby, sní a pak pomoci svätého písma im vysvetľuje vocodé, co je dôležité. Proč to sa všechno tak deje. Proto, milovaní bratia a sestry, aj my sa usilujeme vnímať to, že Pán Ježiš opravdu vstal z mŕtvych. I když možno máme nejaké pochybnosti, vidíš, to možno až tak stoprocentne nejde. Ale prosme samotného Ježiše, aby nám ukázal svoju slávu. Aby nám ukázal, že On je vítez na smrti. Aby posiloval naši víru. Když sa budeme k Ježiši utíkať, som presvedčen, že On nám pomôže a uistí nás, že On opravdu vstal z mŕtvych. Amen.